dalang Okay. Uh, part pala ng reminder, nakalimutan ni ate ninyo. Pagkatapos ng lunch natin mamaya, I think pupunta tayo doon sa church nila Faith. Okay? So, kung sino yung mga available, ano naman tayo, hindi, ano, hatid sundo. So, no problem. Okay? So, isa yan sa blessing na ano natin sa Panginoon kasi makaka-fellowship tayo ng ibang mga kapatiran din. So, talagang thankful tayo sa yan, Kila Faith, sa kanilang church, mismo Kila Faith, sa KJC, kay Lola na rin, ganyan, sa kanilang patuloy na pagtulong sa atin, pag-agapay sa atin dito sa ating pinapasimulang ministry. So I hope mamaya, kapag basta available kayo, Punta lang tayo mamaya, okay? Ganun. So siguro bibilisan natin yung ating pagkain. Siguro mamaya, hintayin natin mamaya kung dito na si Pastor Santi. Ganyan. So yan yung isa sa reminder sa atin. Alam niyo ngayon, parang ayoko na mag-preach eh. Kasi nung narinig ko si Mitch, may pastora na tayo. Galing eh. Galing. Hindi oh. <laughs> no? Galing. So nakakatuwa lang talaga. Natutuwa ako sa mga tinatawag nating captains dito na lumalago sila sa pag-express ng kanilang have faith, ganyan. At kayo, of course, kala niyo mga kapitan lang ha, maghihintay lang kayo yung mga dyan. Aassign uh, na, aassign na namin kayo ng inyong gagawin rin. So ngayon, patuloy tayo sa ating, balik tayo ngayon dito sa, ano ba ako nakakalimutan? Ano nga yata? Wala, wala naman yata. Pero ngayon, balik tayo dito sa ating series or lecture kademonyohan. Okay? Yan ang pinakapaboritong topic talaga ni Kuya Franz, yung kademonyohan. Kasi kayo, mahilig kayo sa mga usaping pang demonyo, eh. mga kademonyo, di ba? O ah, ganyan, laganap kasi sa atin yan sa lipunan. Ganon. Or sa English, mas maganda, demonology. Okay? Tol, yung ano nga tol, yung whiteboard nga ulit. Ayan. Oh, parang may gusto pa akong sabihin yata na announcement, pero parang di ko maalala. Anyway, sige. Doon na tayo. Mamaalala ko na lang siguro mamaya. Pero nandito na tayo ngayon sa part 5 ng ating lecture. Pag naganod ng ano to, kung medyo malakas yata itong mic. Ayan. At itong ating pinaka-verse para sa lecture natin ito ay matatagpuan dito sa verse na yan. Ito yung sa picture na ito, larawan yan sa Matthew chapter 4 na kung saan yung paghaharap ni Jesus at saka ni, ni Satan. Tapos ito yung kanyang paboritong uh, disciple sa 12, si Saint John, ay nagsalita sa kanyang sulat dito sa 1 chapter 2 verse 14 ng ganito. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan. Ang ganda ng verse na to, guys. Ito yung, ito yung dahilan kung bakit sinishare ko ito sa inyo. Demonology, okay? Sumusulat ako sa inyo mga kabataan kasi malakas kayo. No, bakit kayo malakas? Nasa buhay nyo ang salita ng Diyos at tinalo nyo ang masama. Hindi no, no? So malakas yung kabataan, babae man yan o lalaki, kasi nasa buhay niya yung salita ng Diyos. At dahil ron, consequence, tinalo niya ang masama. Okay? Yan ang nagtalata. Ngayon, ito yung ating, I hope na mabigyan ko ng pansin, yung tinatawag kong gulong ng Diablo sa simbahan. Pero review muna tayo ngayon. Okay. Sige, Tol. Okay, ayon kay Aquinas, I think na-establish ko na kay St. Thomas Aquinas, sabi niya na may kakayahang i-communicate ng angel o ng demonyo yung kanilang idea tungo sa puso ng tao. Okay? So, na-establish na natin yan nagbibigay ng idea either yung angel o saka yung demonyo sa isip ng tao. Okay, next. At dahil riyan, sa lecture 4, uh, ah, yung sa mga hindi nakapakinig ng pinaka-series na to, may, may na-upload naman tayo sa internet so pwede mong puntahan. So sa lecture 4, in relation sa ating pagpunta sa tagpuan, kasi naging topic natin yan nung lecture 4, uh, paano palayasin ang ideya kung may pumapasok na ideya sa isip ng isang tao, let's see particularly galing sa demonyo. So ang next na naging question natin dito sa lecture 4 ay paano palayasin ang idea ng demonyo in particular habang nandito tayo sa tagpuan. Para may naisip na dyan si, ano, si Jewel. Kuya, may alam akong paraan. Parang ganon. So, kasi ano, na, mamaya sabihin niyo sa akin kung ano yan. Ha? Na, ito. So yun yung ating question. Pero in particular, ginamit natin yung sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 14 na yung paraan para palayasin yung idea ng Diablo sa ating isipan kapag nandito tayo sa tagpuan, ay kapag pinapapasok natin yung idea ng Diyos. Preaching, okay? Preaching is yung idea. That's why kapag nagpipray si Kuya Franz, naririnig nyo, Holy Spirit, baba po kayo paghariin mo yung idea dito sa amin ngayon. Ang ibig sabihin ni Kuya Franz, yung idea ng Diyos, yung kanyang message, yung kanyang Word of God, kumbaga sumapit, pumasok, talagang magpenetrate sa inyong isip. Kasi hindi lahat, sabi ni Jesus, na kumbaga nakikinig, ay talagang nakikinig. Sa kasabihang Pilipino nga, pasok dito, lalabas dito. Ay, ganun talaga. Okay? Then next, dahil dyan, naging practical application natin yung ganito. Tol. So therefore, by practical application, pumupunta tayo sa tagpuan sapagkat naalala ninyo yung illustration ko gamit yung kamay ni Nessie, ganon. Tapos yung ginawa ko yung host, I think di nalilimutan ni Nessie yata. Ay, ito pala yung gusto kong sabihin sis, kasi yung tumutulong nga. Alam ninyo, nakakatuwa ito na kasi ngayon ko na-experience kung anong itsura ng tagpuan natin kapag tagulan. Ayun, tumulo dyan ng ano, lakas ng tulan. Nag, naglimas ako nung kahapon ng tubig dyan eh. Tapos ayun, nakikita ko rin kung kumusta ang mga kabataan natin gano'n, kung panahon ng, ng tag-ulan. Ang boring, no? Pag ganitong tag-ulan. Kaya natutuwa ako sa inyo kapag nandito kayo sa church. Hindi naman sa... Pero, ah, I mean, kasi minsan mahirap pumunta ng church yung pag ulan Ako nga, gusto ko sa bahay matulog. Si atin yun, nahirapan akong gisingin kanina. Alam niyo. Hirap. Pero, pero ito, Gamit yung illustration ng maruming tubig sa baso na nilinis ng tubig na dumadaloy sa o. Sa tagpuan kasi, nililinis yung ating puwas at isipan mula sa maruming makamundo at makalamang idea. Okay? So dito yung nagaganap sa tagpuan. Next, thought. Sapagkat pagkatapos na magkaroon ng paglilinis ng puso, parang tulad ni Naruto, dito sa tagpuan, kapag naririnig mo yung good message, yung positive message, hindi ka nag Okay, and hindi ka lang nag-give up sa Panginoon, hindi lang sa ganung usapin ng spiritualidad o ng religion, hindi ka lang naging up na magtiwala sa Kanya. That's why every time meron tayong memory verse dito ng trust sa Panginoon. Pero hindi, hindi lang may kinalaman sa spirituality, kundi kapag may pumapasok na idea na mismong galing sa Diyos, nagkakaroon ka ng positive reason na mag-study ng mathematics, ng science, parang ganoon. O kaya nagkakaroon ka ng positive reason to somehow nourish yung iyong relationship kay ganito at ganyan. Parang ganun ba? Diba guys? magkakaroon ka ng positive reasons na magluto sa bahay at maglaba. Bakit? Kasi natututunan mo yan sa tagpuan. Na kumbaga maasahan ka na ni nanay. Dito lang yan sa tagpuan. Okay, ganun. By the way, natutuwa ako sa'yo kanina. Ito naman. Ganda magbasa ni ano, no? Machine. Now, ito. Next. At ito pa. Kapag hindi ako pupunta tayo, no? Kapag hindi tayo pupunta ng tagpuan, mas lalo kasing lalakas yung idea ng kadiliman sa ating puso. Yun lang yun. So mahalagang pumunta ng tagpuan kasi dito parang muli tayong pinapaapoy sa mabuting idea. Okay? So yan yung practical implication. Meron akong binanggit nung nakaraan, ito pala yung verse na yon, yung demon possession na tinatawag ko. May dalawang uri ng demon possession, yung passive sa active. Pero next time na yan, kapag pinag-usapan na natin yung tinatawag namin na occult. Alam nyo yung mga horror, yan, minsan tuturuan ko paano ganyan. Minsan pag sa bahay, pag nano na kayo, gusto nyo pag-usap, pag-usapan natin. Mga Ouija board, minsan ingat kayo sa ganyan. Spirit of the glass, ingat kayo sa ganyan. Mga tarot card, mga ganon. Na, anyway. Okay, next. Ngayon, dito na tayo sa lecture 5. Oh, ayos, 15 minutes. Ano pang gagawin ko dyan? Ano bang ano? Sige nga, Tol, pakialam mo nga. Nalimutan ko yung lecture 5 ko. Okay, eto na. Next question natin is ito. Ngayon, ito yung ating question. So, tapos na tayo sa question na paano palayasin yung masamang idea kapag nasa tagpuan. Ito na ang next na question. Napakahalaga nito. I think panapos natin itong introduction sa ginagawa kong sa ginagawa kong demonology. Sa lahat ng pinag-usapan natin guys, lecture 1 hanggang lecture 5, lahat ng yun ay introduction lang pala. Siguro yun si Kuya Franz, may 30 minutes lang to speak. Sabi ko nga sa inyo, paborito kong usaping demonyo. Kung ako makikipag mag-uusapan natin yan, nako, 24 oras, walang tulugan. Okay? Alam yan ni Sir Clendinho. So ito yung ating question ngayon. Porkit ba nasa tagpuan, pag nasa church, ay hindi ka na magkakaroon ng demonyong idea. Of course, alam nyo na yan. Si Mitch, master na yan. Di ba Mitch? Alam mo na. Alam na nila yung sagot. Pero gusto ko lang ulitin kasi si Kuya Franz nga ay mahilig sa pag-uulit. Yan nga. Porkit ba nag-church ang isang tao ay hindi na siya magkakaroon ng demonyong idea? Mamaya sabihin niyo sa akin kung ano mga answer niya. Okay, dalawang answer lang ibibigay ko sa inyo dito. Of course, una sa lahat, answer na mula sa ating magiting na bayani ng Protestant world. Walang iba kundi si Martin Luther. Okay, By the way, Wesley, nakaraan eh, binabanggit ko pangalan mo. Andiyan dyan ka, oh, Wesley, oh. Ang bira, 17th century. Kaya, kalakpakan natin si Wesley. Muling nakadali. Ang bira, ang bira. Okay, good. Okay. So, dalawa lang yung bagay na punto ng pagsagot na gagawin ni Kuya ngayon. Una, yung idea ni Luther Okay ha? Ulitin ko ha, sa mga hindi pa nakakaalam. Nagkaroon ng born again sa history nang dahil humiwalay si Martin Luther mula sa RCC. Okay? Okay, puntahan muna natin yung sabi ni Luther. Okay, mga girls, pakibasa ito. Ayon kay Martin One, two, three, go. Ayon kay Martin Luther, mm. for the God of you, the church, their religion, also alam kong kayang kayang yung ipaliwanag na ni Aya. Si Aya pa, bihira. Kaya na si Pogi. Si Pogi, next time daw maglalakad na siya pag mag-speak. Eh. so yan yung sabi ni Luther, guys. Okay, sa kanyang interpretation sa Bible at theology. Hindi porket may church dito, parang naglalayasan yung mga impacto. Hindi, hindi totoo yun. Hindi yung totoo every time na merong pumupuntang positibo or na-establish na positive kabutihan sa isang lugar, yung kampo ng kadiliman o kasamaan din ay nag-establish ng kanilang himpilan, headquarters, or territory para labanan, pigilan yung mabuting itinatatag na yon. That's why that's why ito no, 'di ba? May nabanggit ako sa inyo, lalo sa mga mga boys natin, dapat ma makita dito sa tagpuan, no? Maging example tayo ng mga kabataan sa labas na pag pumunta sila dito, yung mga girls lalo na, no? Kunyari, sasabihin ninyo na naman, may mga yayayain yan nitong school year ng mga girls. Ang gusto kong makita ng mga girls dito sa tagpuan ay may mga boys tayong defender. Lalaking lalaki. Diba guys? Lalaki talaga. Yun kasi yung kulang ngayon sa panahon ngayon nagkukulang na mga lalaking kayang manindigan. Okay? So isa sa purpose ng tagpuang ito ay buhayin yung pagkalalaki talaga. May isang salita. Yan. Pero yun nga, ayaw yun ni Satan. Ayaw ni Satan, guys. Ulitin ko ha. Ayaw ni Satan na may tagpuan dito sa Santa Maria. Ayaw. Kaya gagawin niya ang lahat ng captains, pakinig kayo ha, gagawin niya ang lahat ng paraan para pigilan tayo sa ganitong ating ginagawang spiritual warfare, ng ating ginagawang pagsakot, pagpapalakas ng ating emperador. Pipigilan niya ka. Pero yun nga, sabi ni St. John, huwag tayong matakot kasi higit na mas malakas yung Holy Spirit na nasa atin. Okay? Hindi kailanman matatalong liwanag. Okay? Okay. Oh. Now ito. So yan yung sagot ni Martin Luther. Ang kanyang point lang, hindi porket may church, wala ng demonyo. Hindi. Marami pupuntang <laughs> demonyo sa Natutuwa na sila. Oh. Sino demonyo sa inyo dyan, ha? <laughs> okay, so alam nyo na yan. Merong isang passage sa scripture parable si Jesus Christ uh, na masigit na magbibigyan ng sagot. Pero next time na yan, next time na yan. Napunta tayo dito sa passage na ito. Okay, papasahin ko lang guys. At tingnan nyo lang. Maliit lang to, pero uh, gusto ko lang ipakita na yung sasabihin ko ngayon ay nasusulat. Okay? Nasusulat. Now, ganito yung tagpo guys. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad ng ganito, ano ba ang sinasabi ng mga tao? Wala na akong time para magsulat pala kasi yun lang. So mayroong idea. Okay, may idea ha. Hindi, magsulat pa rin ako. Okay, so ganito no. Tapos si Jesus, tapos yung 12, tapos nagtatanong siya, may idea daw yung labas. Ito yung outside. Basta outside, okay? So may idea yung outside tungkol sa kanya. Yung 12 may idea rin tungkol sa kanya. Si Jesus meron din sariling idea. Okay? So dito, maglalaro tayo sa idea. May idea ideyang labas kay Jesus. May idea labas sa idea ng 12 apostles And then may idea yung all apostles at may idea rin si Jesus. Dito tayo maglalaro. Okay? Now, So ano ba ang sinasabi ng mga tao? That is to say, anong idea ng mga tao? Okay? Tungkol sa kanya. Then ito, ang sa ang sabi nila, naalala ko yung usap ni Ate. Alam niyo yung Mujako, yung palabas ng anime. Pag nagsasalita yung kapatid ni Doraemon yung punso, tapos yung mag-interpret yung babae, ang sabi niya, parang eh, patalastas lang yan. Pag di nyo alam kung Jaco, YouTube ko yan, eh, ano ko sa inyo. Na ito. So ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng Diyos? May idea sa labas. And then, ang sabi nila, ang sabi ng iba, ikaw daw si John the Baptist. Okay, huwag ko na-explain kasi haba ako. Ibang tao daw siya. Parang na-reincarnate. Eh kasi namatay na yon, and then siguro sumapi yung spirit sa kanya. Ikaw daw si John the Baptist, yung pinugutan ng ulo, muling nabuhay. Yung spirito niya na sa'yo, sabi ng outside. Then, next part, ang sabi ng iba, eh, ikaw din daw si Elias, prophet sa nakaraan. Ikaw din si Jeremiah, yung prophet sa nakaraan. So sa Bible, pat panahon pa lang ni Jesus, merong idea na nauso sa Indian world, sa mga Indian, na merong reincarnation. Alam niyo, reincarnation? Na yung Kunyari, pag masama ka daw ngayon, pwede ka maging ipis sa next life. O, oh, alam yun ni Faith. Okay? So, go, go. Kaya huwag kayong maging masama. Malay nyo, totoo yun. Food for thought. Okay? Next up, next time. Verse 15. Sinabi niya sa kanila, Ngunit, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? So, nagtanong si Jesus, okay, yun ang idea nila. Anong idea nyo tungkol sa akin? Okay, ito yung verse 16. Sumagot si Simon Pedro, isa sa 12, that is yung captain ng 12, Simon Peter, sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun yung idea ni Peter na captain ng 12. Okay? So sa 12, merong representative ng idea. Sinabi niya, para sa akin, Lord, ikaw ito. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And then, si Jesus naman nagbigay ng idea. Okay, itong sabi niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking, ay pambihira, wala na akong time to explain this guys. Ito ang dahilan kung bakit tayo Calvinist dito eh. Ah, hindi niyo pa alam. Eh, John Calvin dun sa baba. Kaya ang anak ko pangalan pangalan John Calvin. Okay? We are reformed sa ating doctrine dito. Ang, ang, ang hindi na ito guys, itong sinasabi sa verse 17. Isipin nyo ito ha. Ah. Remember yung sinabi ni St. Aquinas ha, na may idea na pumapasok sa brain mo pero hindi produce ng intelligence mo ng, ng sarili mo. Hindi mo yun, hindi yun galing sa'yo. According sa data ni Jesus, yung sinabi ni Peter sa verse 16, hindi daw yun galing sa kanya. Eto, may another dimension. Si God, Father, may idea rin. Now, parang ganito, yung verse yung verse 16 naganap ng dahil sa verse 17 na, yung, na kung saan yung verse 17 galing doon. Yung verse 17 nasa lupa pero naipahayag yung verse 16, verse 16 pala, nangyari, nangyari yung verse 16 kasi may biglang bumabang idea mula sa taas at pumasok sa isang kapitan. ng Kita nyo guys? Kita So yung sinasabi ni Aquinas ay biblical guys. That's why kapag gusto ninyong magkaroon ng magandang idea, punta kayo sa tagpuan. Ay, oh guys, wala akong time to explain this pambira. Ano na lang, 5 minutes? Tignan mo, parang time. Alam nyo, ang dami natin mga Christian scientists na nagkaroon sila ng tukas kasi Christian sila. Ay, grabe! Oh, mathematics! Ay, ay, sa totoo lang, ang dami kong pwedeng sabihin. Hindi ako mathematician, pero ang dami kong pwedeng masabi sa mathematics na God is real sa mathematics. Grabe. Oh. Pero yun, oh, tingnan nyo, oh, na, na, na-express yung verse 17, ay yung verse 16, kasi nung dahil sa verse 17, may pinababa yung Diyos, may sila na idea. Eto, kaya kung gusto ninyo ng right decision, kung gusto ninyong magkaroon ng decision sa inyong pinagdadaanan na bagay sa buhay na hindi nyo alam kung paano ano gagawin, mag-pray talaga kayo. Tapos pumunta ng tagpuan. Kasi sa pamagitan ng prayer at ng Word of God o pagpunta sa tagpuan, nagkakaroon kayo ng insight kung paano i-overcome or maging victorious sa bagay na pinagdadaanan nyo. Naunawa niyo ako guys? Napakalaga nun. Yun yun o. Oh. Galing. Pero ito, punta tayo dito kasi yung question ko nga kanina. Next time po siguro explain pa next time. Ang ganda kasi niyan. Tata. Pero yun, kasasabi lang ni Peter ng ganong bagay na mabuti. Dito na natin sasagutin yung ating question. Si Peter, Kristiyano na. Si Peter, laging, laging kasama si Jesus Christ. Pero wala ba siyang demonyong idea? Eto, basahin ko na lang na mabilis. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, yan. Ah, huwag na natin basahin yan. Ah, dito na lang. Basta mayroong mga ganyan. Ito, next slide doon. Now, ito. Pagkatapos ng napakagandang sinabi ni Pedro sa verse 16 at yung papuri sa kanya ni Jesus Christ, sa verse 18 hanggang 20, eto, may panibagong senaryo. Pagkatapos lang ng ganung ano, ang magandang pangyayari. Mula ng panahon yon ay pinasimula na Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda ng mga punong pari at mga skriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. So pinahayag niya, guys, kinakailangan kong magtiis. Guys, kinakailangan kong mamatay. Parang ganun yung sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Pero ito verse 22 at inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, Lord, concern ako sa iyo. Hindi ka dapat mamatay. Hindi pwede. Hindi dapat mangyari yan sa bidang tulad mo, Lord. Oh, best friend kita. Hindi pwede. Hindi ko kayang, hindi ko kayang makitang naghihirap ka. Friend, parang ganun. So yun, sinaway niya, huwag na bang itulog ng Diyos Panginoon, hindi kailanman ito mangyari sa'yo. Idea yun ni Peter, yun yung idea niya. Tungkol dun sa sinasabi sa verse 21, na sacrifice ni Jesus, pero ito, 23, tingnan niyo. Ngunit lumingon siya. Sino? Si Jesus. Yun. Lumingon siya at sinabi kay Pedro, tandaan niyo yung sinabi sa verse 22 ha, ah, concerned si Pedro na huwag mamatay si Jesus, huwag siyang pupunta sa krus. Pero din sabi ni Jesus, layuan mo ako, sa satanas, ay pambira. Kita nyo? O, nasusulat Oh. May ideyang positive, very concerned si Peter para kay Jesus. Huwag kang, pup, huwag kang krus, huwag kang krus. Pangit yan. Ang dumi mo dyan. Mamamatay ka dyan. Hindi maganda yan para sa'yo. Maghihirap ka. At bilang friend mo, hindi ka ayoko mangyari yan para sa'yo. Pero sabi ni Jesus, layuan mo ako sa tanas. Bakit? ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Sa madaling salita, may kontra sa verse 17. Pagdating dito sa verse 23, merong isang mastermind na kalaban ng GF, walang iba kundi si Satan, na nagbibigay din ng idea dito sa taong ito. Na nung kanyang, na yung idea na, na binigay Satan, ipinalot niya sa isang napakagandang rapper, kumbaga, na concerned siya, kunyari, parang ganun. Pero, ang totoo, hindi yun maganda, hindi yun kalooban ng Diyos para kay Jesus. That's why sabi ni Jesus, ang ganda ng idea mo ha, ah. pero lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi ang kalooban ng aking ama ay dapat mapunta ako ng krus upang sa pamagitan ng aking sakripisyo, maraming maligtas. Kita niyo yun? Guys, wala akong time to explain this na. Pero ito yung kanyang point. Ito yung lesson, kumbaga. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Now, dito ako magtatapos na guys may idea na akala ninyo okay, na akala ninyo positive. Very serious to. May idea tayo na minsan akala natin positive, akala natin win tayo. Pero ang totoo galing yung kay Satan. Remember this guys, mahilig magbigay si Satan ng idea na parang bida ka, na parang panalo ka. Okay? Mahilig siyang magbigay ng idea na ang ganda sa tingin ng marami. But, eto yun. Kapag yung idea na yun ay inilalayo ka sa tagpuan at inilalayo ka kay, sa relasyon mo kay Jesus na magtiwala kay Jesus, guys, sa timonyo yun. Anything na idea na napakalaman napakaganda. Basta malayo ka sa church, malayo ka sa pag-worship sa Panginoon, malayo ka sa pag-pray at pagpapahalaga sa Bible, sa demonyo at Christ. At mayroon akong kilala, kaibigan ko mismo. Okay, ganito. Merong isang napakagandang idea ng business na pumasok sa kanya na nagpapayaman sa kanya. Pero alam nyo, yung cost hindi siya nagkakaroon ng time to tuwing Sunday para kay Lord. Pero ang yaman niya, dami niyang pera sa pitaka. Pero yung Sunday, the sacrifice. Ganon si Satan magbigay ng adila. Panalo ka sa harapan ng mundo. Pero kapag nilalayo ka sa Panginoon, ah, oh, demonyo yun. Sabihin, demonyo yun. Bulong ninyo sa kapatid, sabi ko yan. Pag mas, oy, huwag yun sabihin, huwag yun sabihin, hoy, demonyo ka, huwag na. Ah. Oh, huwag naman kayong personalan dyan, which kayo talaga. Okay guys, let's close in prayer. Let's close in prayer. Lord, thank you so much sa ganitong study. Magamat wala masyadong time to expose it or explain this more. But Lord, maraming salamat sa pagkakataon at maraming salamat sa faithfulness ng mga kaibigang ito, ng mga katagpuang ito, Lord. Lord, palakasin mo ang aming idea sa iyo na kahit minsan it will cause us to sacrifice ourselves. Lord, tulungan mo kaming makita na it's worth it. Basta ikaw, basta ikaw. Sabi nga ng isang kanta, I rather have bad times with you than good times with someone else. Lord, di bali nang magtiis kami para sa iyo. Kaysa naman ang ganda-ganda ng buhay namin, pero sa piling kami ng iba. Walang iba kundi yung kamunduhan, si Satan. Lord, palakasin mo ang commitment namin sa iyo. Maging ilaw ka, maging dilaw ka ng aming puso't isipan, Lord, na siyang naghahari tumatanglaw at wala nang ibang bagay na naghahari sa amin isipan kundi Sa ngalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord. And of course, minsan pa, happy lunch na bawat isa sa atin. Okay? Todd. Music, Todd. Alam na sa mga. Ayan, good.